aventura monte grimpado en Turcuio. Rememoro el la dua mesorienta cumveno, du mil nau. Dum el fossado en mia itir questoi, por retrovi mia in ban calsonoin, mi tutte hazarde trafis forgesitan ban sonegon Vidu en la foto supre vi povas rimarki la flamantan de segnon de gia stofu, sed certe ne pritaxi gian longezon, ses dec sep centimetroi. Mia staturo estas cent sep dec tri centimetroi, do ili presca uatingas miaen maleoluin. Eble vi vin demandas qui al diable mi accetis tian specimenon de ocul frappa raffinita elegantezzo. Ien la rilata racconto. Dum la dua mesorienta cumveno veno de Esperanto en la turca urbo de Iznik, la historia Nicea, apud la sam noma lago, Grupeto de nau mem fiera igesam ideanoi inclusive de mi cae loca esperantisto, decidis excursi tui postag mese sur uno e la crutai alogai superstarantai montoi. Dank al iom mal nova minibuso, post duon horo, ni atingis la finon de la monta serpentuma voieto flanque de miriga profunda valo, cae ec grimpis piede, la peisaggio pro la crutezzo della declivoi memoris salmi la Pireneoin. La cielo estis duon covrita sed hela, la temperaturo plesura, cae blovis venteto, quiu portis profumon de printempai buntai floroi. En la alia flanco de la valo, blancai bovinoi shainis gluitai sur la verda fono cae ofte audigis la sonon de siae brut sonorilui. La pado estis iom cruta, sed ni alegre babilante vigle grimpadis. De tempo al tempo ni atingis ebenain terrasetoin, quelcaen cum fontoi cae brutte trincuioi, plen plenain per herbo cae floroi la plei clerai inter ni ec clopodis instrui alla aliai la esperanta in nomo in de la florui, cae ciu iridante stultigis ciel bubezza ferianta lernantaro. Dum prescau du horoi, ni grimpis cae grimpis, la lago en la mal proximo prescau malaperis en la fora nebuleto cae mia entusiasmo pri la malfacila grimpado tutte ne malcrescis, malgrau la crescanta lazzigio. Sed subite, ciel embone regisorita timiga filmas ceno, cio circaue tre rapide shangigis. Nigra i densa i nuboi aperis e la montara cresto super ni cae dum momento la vetero farigis tre minazzanta. Ec flagris lampoi, cae bruo de vento kirloi mixigis cun la tondra vocio. Surprisitai ni rigardis unu la alian, serciante iun ain shirmeion. Oni compreneble ec ne pensis sin shirmi sub la maldensai arboi do ni forcuris al tre malgrande e benagio apud rocu. Cai tiam ec falis la pluvo, vere torrenta pluvo. Ni cun niai mal vento iacoi cai suoi, post celcai secundoi, farigis gisoste tutte malsecai pro la bruego malfacile estis ec paroli uno alla alia, sed ia maniere ni caurigante cuntirigis ciui cune por attendi la finon de la Pro la intensezzo de la pluvo ni ec ne capablis vidi preter circlo. Tamen esti ciui cune bracumitai donis al ni senton de securezzo. Dis hodiau mi bone cae clare rememoras tian curagigan sensazion. La vere grava problemo farigis la malvarmo. Post tempo ciu shainis al mie eternezzo, la pluvo tutte ne montris malpligion, sed la vetero pro la ventego laugrade farigis rimarkinde pli malvarmo. Mia brava guidanto, si igis al ni per gestoi che nepre ni devas mal supreniri. Li ec pascis unua, cae ni, nintenante unula alian per la vento Iaco, clopodis marsci la vize. Sed pro la declivo, nec lau la pado ciu farigis cota torrento, nec lau la flanchigianta treglitiga herbo, oni povis equilibri. Do, ciue ni, sen calculi pri ies helpo, estis devigita piedmane marsci retro directe suben, baractante tra la cota aquo. Et ciam posto duon horo, la pluvo farigis nur daura persista pluveto, oni nur povis daurigi tia maniere. Ciuel ni la propra resist capablo pli au mal pli suferis dum la presca u tri sequantai horoi, gis ciam fin fine, daure clacigante la dentuin pro la malvarmo, ni atingis la mini buson. A parte due la quar virinoi, cai uno el la quin viroi aperis el cerpitai bedaurinde ni ne povis flamigi grandan faeron tutte sen vestigiantai, cae devis contentigi per la ne tiom efica heitado de la malnova minibuso. Tum la trema rapida dangera veturado suben, ni agvidanto subite annoncis che ni balda u povos nin bani en natura i bassenoi de varma termofonta acquo mian gioion presca o fuscis la pudoro de quelcai ne ne predirinoi chiui pro la manco de ban vestoi firme postulis che ni revenu chi e plei rapide alla suffice mal proxima congresseio malgrau la grava risco de mal varmu Bon chance, ni a sho conducis nin al villaggio butichetto quie ni ciui povis rapide aceti mal multe coste la plei bonvenai, et severe ne la plei elegantai cae laumodain banvestoin. Tiel ni baldau povis mergigi en la plei agrabla cae dorlotanta varma aquo de la mondo, cae mi, fermante mia in oculoin, imagis che sen dube tiel mi sentis min en la patrina ventro. Facte, neniu el la gruppo, post tia long tempa agrable e fica curazzado, suferis pro mal varmudo. Sed la cielo estas tiam pli blua.